Efendiler, her camide, her müezzin, her Kur'an'ı okuyan veyahut semada ve artta bulunan bütün melaik-i kerem hazaratı Sure-i Ahzab'da Resul-i Ekrem'in şanında nazil olan ayeti ilan ediyorlar. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تِسْلِيمًا Ne demek biliyor musun? Allah Celle Celaluhu Hazretleri melekleriyle beraber muttasılar Resul-i Ekrem'e salat ediyor. Peygamberimiz Allah tazim eder. Çünkü mahbubudur. Onun için cennet cehennem halk olunmuş. Cennetin cehennemin anahtarı Hazreti Muhammed'in elindedir sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem'in elindedir sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.